إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا Hakika sisi tumekuteremshia Qur'ani kidogo kidogo فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا باس نجي حكوم يا ملواك ملزي ولو سمطي ميونغ نماو من يذنبي أو من يكفور واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا نالكم بوك جينا لملواك ملزي أصبوه نجيوني ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا طويلا na usiku msujudie yeye na umtakase usiku wakati mrefu إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا وحقيقة watu hawa wanapenda maisha ya kidunia na wanaiacha nyuma yao siku nzito نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا Sisi tumewaumba na tukavitia nguvu viungo vyao. Na tukitaka tutawabadilisha mfano wao wawe badala yao. إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ ila rabbihi sabila hakika haya ni mawaidha basi anayetaka atashika njia ya kwenda kwa Mola wake mlezi wama tashauna illa an yasha Allah الله كان عليما حكيما Wala hamwezi kutaka ila atakapo Mwenyezi Mungu. Hakika Mwenyezi Mungu ni mwenye elimu, mwenye hikima. يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما Humuingiza mtakaye katika rehema yake na wenye kudhulumu amewawekea adhabu iliyochungu. الله Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilahe illallah. Hakika sisi kwa rehma yetu na hikma yetu tumekuteremshia wewe Kurani kwa njia ya kukutuza moyo wako na uweze daima kuihifadhi basi hutoisahau kabisa. Basi subiri uivumilie hikma ya Mola wako mlezi kwa kuakhirisha kushinda kwako kuwashinda maadui zako na wewe ukapata mitihani kwa maudhi yao wala usiwatii washirikina wengi wa madhambi waliozama katika ukafiri nadumisha kumbuka na kumtaja Mola wako mlezi na sali alfajiri mapema na dhuhuri na alasiri jioni na usiku sali magharibi na isha nafanya ibada za usiku kwa muda mrefu. Hakika hawa makafiri wanaipenda dunia na wanaifadhilisha kuliko akhera na wanaiacha migongoni mwao siku yenye misiba mikubwa na vitisho vikali. Wala wao hawajui nini cha kuwaokoa waona hayo. Sisi tumewaumba wao na tumefanya kwa hikma kumbwa kwao na tukitaka tutawateketeza wao na tutawaleta mfano wa wao badala yao ambao hao watakuja kumtii Mwenyezi Mungu kinyume na wao. Hakika sura hii ni mawaidha kwa walimwengu wote. Basi mwenye kutaka atafuata njia ya imani na ucha Mungu kwenda kwa Mola wake mlezi, imfikishe kwenye maghfira yake na pepo yake. Wala nyinyi hamwezi kutaka kitu chochote ila wakati anapotaka Mwenyezi Mungu. Hakika Mwenyezi Mungu ni mwenye kuzijua hali zenu, mwenye hikma kwa anayoyataka na akayahiari. Humuingiza mtakaye katika pepo yake. Basi kuingia peponi ni kwa fadhila na rehma Mwenyezi Mungu. Naye amwadhalilisha wenye kudhulumu, amewatengenezea adhabu iliyo chungu.